sodiqlar bilan birga bo'ling ey iymon keltirgan kishilar ollohdan taqvo qiling va sodiqlar bilan birga bo'ling bu dunyo g'orida qolganingizda bu hozirgi bir turgan dunyoda faqat sodiqlar najot topadi sodiqlar bilan birga bo'ling safarda sodiqlar bilan birga bo'ling hayotda sodiqlar bilan birga bo'ling alloh subhanahu va taolo najot beradi o'zingizni imkoniyatingiz yo'q bo'lgan soatda alloh subhanahu va taologa sodiq amalingiz bilan munojot qiling alloh najot beradi najot berganda ham shunday najot beradiki bir ming to'rt yuz yildan keyin odamlar bu amalni havas qiladigan bo'lib najot beradi